We're beginning this new, mess, uh, new series this morning. Wir beginnen heute mit einer neuen Serie. And I think that uh, this message or this series will be uh, actually very transforming to our lives. Ich glaube, dass diese Serie wirklich unser Leben verändern wird. Uh, God's been really uh, dealing with my heart in the last few weeks. Gott hat in meinem Herzen in den letzten zwei Wochen wirklich uh, ja, zu Ihnen gesprochen with this specific topic. mit diesem speziellen Thema. And uh, it is, auf Deutsch, it is, go ahead and read it. Und auf Deutsch heißt das ER, engagieren und realisieren. I'm not going to pretend to you that I speak uh, decent German. Also ich <laughs> werde jetzt nicht so tun, als wenn ich toll Deutsch sprechen kann. But this, um, what we're talking about is that we need to be engaged. Also worüber wir sprechen werden ist, dass es nötig ist, dass wir uns engagieren. And as Christians, und besonders als Christen, we know that we have this love towards God. Wir wissen, dass wir die Liebe Richtung Gott haben zu we Gott. desire for God to be in our lives. Wir möchten, dass Gott in unserem Leben ist. For us to be in Him. Dass wir in ihm sind. And, and, and that's our engagement here. Und das ist unser Engagement hier. But we need more than just being engaged. Aber wir, müssen, wir brauchen mehr als einfach nur engagiert zu sein. We need a reality in our lives. Wir brauchen eine Realität in unserem Leben. Often what happens is there's a big gap between what we want and what we believe. Oft gibt es eine große Lücke zwischen dem, was wir möchten und dem, was wir glauben. And what the reality is. Und auf der anderen Seite, was die Realität ist. Uh, Lass uns zunächst anschauen, worum es beim Christentum überhaupt geht. Christianity is not this religion that we live out. Also Christentum ist nicht diese Religion, die wir ausleben. It is a religion. Natürlich ist es eine Religion. But it's so much more than just a religion. Aber es ist viel mehr als nur eine Religion. It is it is something that happens inside of people. Das ist etwas, was in den, in den Leuten drin passiert. And, and in a moment we're going to read what the what the scripture says about this. Und wir werden bald lesen, was die Bibel dazu sagt. But it's something that happens inside of a person. Und es, es ist etwas, was in einer Person drin passiert. And then is lived out with that person. Und was dann aus der Person heraus ausgelebt wird. So it's much more than just a set of beliefs. Also es ist nicht nur ein ein ein Glaubenssatz. It's much more than just things you want to, to say, this is, this is my religion. Das ist viel mehr als irgendwelche Dinge, zu denen man sagt, das ist meine Religion. So let's go ahead and, and, and take a look at how Christianity was expressed by the early Christians. Lasst uns jetzt voranschreiten und erstmal schauen, wie, die, wie das Christentum sich ausdrückte bei den ersten Christen. Uh, the Apostle Paul is a very good um, uh, example of, of how, yeah, okay, just a minute, <laughs> I'll do that. Uh, how we live out Christianity. Also der Apostel Paulus ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir das Christentum wirklich ausleben können. Uh, Kevin reminded me I have some handouts. Let's go ahead and pass these out. Also wir haben jetzt ein paar Handouts vorbereitet und okay. die werden jetzt ausgeteilt. You don't have to read through this because this is almost everything that I'm going to be preaching. Also ihr müsst das jetzt nicht durchlesen, sondern ich werde darüber natürlich jetzt predigen. Yeah, that's exactly. And and so if you um, you know I'm not giving this to you so that you can leave now. Also ich habe das jetzt nicht äh, mit der Intention euch gegeben, dass ihr jetzt abhaut hier. Yeah, I'm giving this to you so you can take it with you after after the service. Und ihr könnt es nachher natürlich mitnehmen. Okay. <laughs> But here's all the here's a lot of the scriptures that I'll be using today. Da gibt es eine ganze Reihe der Beschreibungen, die ich heute benutzen werde. And we're going to we're going to start systematically through this whole theme. Und wir gehen jetzt systematisch durch das ganze Thema hindurch. How do we get from where we want to be to where God really desires us to be? Wie kommen wir von da, wo wir sein möchten oder wo wir sind, dahin, wo Gott uns wirklich haben möchte? How do we how do we make up this gap between what we want and the reality of being Christ-like people? Wie können wir diese diese Lücke schließen zwischen dem, was wir möchten und, dass wir wirklich Christus ähnliche Leute sind? Uh, Galatians chapter 2 verse 19 through 20. Galater 2 Verse 19 und 20. Uh, and before we read this, are, are, is there anyone who does not speak Deutsch that would like an English Bible to read along with? Okay, because I've got two English Bibles sitting over there. Okay, good. You das war jetzt nur eine Ansage für die Engländer perfect. gewesen, die Amerikaner. <laughs> Okay, okay. Okay, go ahead. Also, Galater 2, Verse 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So here's, here's the Apostle Paul describing uh, his relationship with God. Hier beschreibt der Apostel Paulus die Beziehung mit Gott. He says, I am crucified with Christ. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. And I live, und ich lebe. Aber es, ist, es bin nicht mehr ich, der lebt, sondern es ist Christus in mir, der lebt. Christianity is described as Christ in us. Christentum ist beschrieben als Christus in uns. Jesus Christ living in and through our lives. Jesus Christus lebt in uns und durch unsere Leben. When I describe a gap, wenn ich jetzt hier von einer Lücke spreche, I'm talking about the fact that um, when we're talking about Christ living in us, dann über die Tatsache, dass wenn wir darüber sprechen, dass Christus in uns lebt, are we actually seeing that in reality? Sehen wir das dann tatsächlich auch in unserem Leben, in der Realität? That is the question. Das ist hier die Frage. Are we seeing Christ in us in reality? Sehen wir tatsächlich, dass Christus in uns ist in der Wirklichkeit? Not just in theory. Nicht nur in der Theorie. Not just in belief. Nicht nur im Glauben. Not just in hope. Nicht nur in der Hoffnung. But in reality. Sondern in der Realität. You know, there's a different uh, there's a difference between acting like you're patient. Es, es gibt einen Unterschied zwischen dem so zu tun oder so zu handeln, als wäre ich geduldig, acting like you love someone, so zu handeln, als würde ich jemanden lieben. There's a difference between that and actually being patient or being loving. Und auf der anderen Seite tatsächlich geduldig zu sein oder liebend zu sein. You know, I I can know that I I need to be patient. Ich kann wissen, dass ich geduldig sein muss. And I can tell myself, be patient, Jim. Und ich kann mir selber sagen, Jim, sei geduldig. You need to be patient. Wir müssen geduldig sein. That's the right thing to do. Das ist richtig. That's a good thing. Das ist auch richtig so. Ist gut. But it's better. Aber noch besser wäre, if I don't even have to tell myself that. wenn ich mir das selber gar nicht erst sagen muss. It's better if I am patient. Es ist besser, wenn ich geduldig bin. If I am loving. Wenn ich liebend bin. Oh, dass ich mir nicht selber sagen muss, so jetzt mal sei mal liebend zu der Person. Ich möchte übergehen von dem engagieren dazu, dass es irgendwann wirklich Realität ist. Ich bin liebevoll. Und ich muss nicht nur so tun, als wäre ich liebevoll. Wir sind Christus ähnlich. Und wir müssen nicht nur so handeln, als wären wir Christen. weil wir Christen-ähnliche christenähnliche Leute sind. That's, that's Darüber möchte ich in dieser Serie sprechen. Dass Gott unsere Herzen und unser Leben ändern möchte. In the next, uh, uh, next week I'll be talking about some, some uh, small areas where, where we can Discover how God changes us. Und in der nächsten Woche möchte ich darüber sprechen über einige kleine Bereiche, wo wir entdecken, wie Gott uns ändern möchte. What's the process for him making us Christ-like ones? Wie der Prozess aussieht, indem er uns Christus ähnlich macht. But today what I'm dealing with is we we need to know where we are. Aber worum es heute geht, ist, dass wir erstmal selber wissen müssen, wo sind wir? Wo befinden That's wir uns? That's why your handout is called Wo bist du? Deswegen heißt das Handout auch Wo bist du? Where are we right now? Wo sind wir? Wo stehen wir gerade jetzt? Where is my life in reality? Wo ist mein Leben in der Realität? Sometimes we think we're one place and we're really not. Manchmal denken wir, wir sind an einem Ort, aber wir sind da überhaupt nicht. And we act like we're something But we're maybe not that in reality. Wir tun so und handeln so, als wären wir etwas, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. So the apostle Paul says, I'm crucified with Christ, but I, But I really do live. Und Paulus sagt, ich bin gekreuzigt mit Jesus, aber in Wirklichkeit lebe ich. But it's not me, it's Christ in me. Aber es bin nicht ich, es ist Christus in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, ist das, was ich äh, lebe ich als Sohn Gottes. Who loved me and gave himself for me. Er hat mich geliebt und hat sich, sich selbst für mich hingegeben. That needs to be us too. So muss es auch bei uns sein. He also said this to the Galatians uh, in chapter 4 verse 19. Und er sagt auch folgendes zu den Galatern in Kapitel 4 Vers 19: Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. So his desire was that Christ be formed in us. Also sein Wunsch war es, dass Christus in uns Gestalt annimmt. That's my desire. Das ist auch mein Wunsch. Dass Christus in uns Gestalt annimmt. Dass Christus Gestalt in mir annimmt. Dass wir Christus ähnliche Leute sind. Now, also we see that this looking at Christianity we see that it's a new life. Wenn wir uns das Christentum anschauen, dann sehen wir, dass es ein neues Leben gibt people are uh, the Bible talks about how that there is an old life. Die Bibel spricht davon, dass es ein altes Leben gab. A life that is lived for self. Das Leben, das für einen selber gelebt wurde. A life that is called the old das Leben, das tatsächlich auch das Alte genannt wird, Christ, was bedeutet bevor Christus. Life, und dann gibt es ein neues Leben. Eine komplett andere Art zu leben. Und so beschreibt die Bibel das. Uh, we'll, we'll look in Romans chapter 6 verses 4 and then 11 and 4 through 14. Wir lesen jetzt zunächst Römer Kapitel 6 den Vers 4 und danach die Verse 11 bis 14. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod auf das, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christo Jesu. So herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe, um seine Lüsten zu gehorchen, stellet auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellet euch selbst Gott dar als lebende, aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Uh, at the camp that uh, Ben, ben spoke about uh, that we have in September. Also auf dem Camp, von dem äh, Ben sprach, das wir im September haben werden. Uh, we'll have, uh, we'll da werden wir auch Leute taufen. And, uh, and, and the Bible, when it talks about baptism, und wenn die Bibel über Taufe spricht, it's a perfect description of, of what happens with us in our relationship with God. dann ist das eine, ein tolles Bild dafür, was mit uns passiert, wenn wir, ähm, sorry, I missed, uh, in, our relationship with God. in unserer Beziehung zu Gott. We, we are buried with him, the wir, Bible says. Wir sind mit ihm begraben. It's, it, the old man wenn wir unter das Wasser gehen, dann stirbt der alte Mensch. And we rise up just like Jesus rose from the dead, we rise up in newness of life. Und wir auferstehen, wie Jesus es tut, in Neuheit des Lebens. Completely new life. Mit komplett neuem Leben. A life that is is different than before. Das ist ganz anderes das Leben, als was wir vorher hatten. Actions that are different. Die Taten sind anders. Our hearts are different. Unsere Herzen sind anders. And so I believe that many times we have come to come to the Lord. Also ich glaube, dass wir schon oft zum Herrn gekommen sind. And we have certain areas of our life that are buried with him. Und es gibt auch bestimmt eine ganze Reihe von Bereichen in unserem Leben, die mit ihm schon begraben sind. We have given them to him. Die wir ihm gegeben haben. We have gone to the cross and said, Lord, these are yours. Wir sind zum Kreuz gegangen und haben gesagt, Herr, das sind deine Bereiche. Und dann gibt es andere Bereiche, wo wir uns noch nicht Gott hingegeben haben. Und die sind immer noch lebendig. Es ist immer noch die alte Person. Die lebt immer noch in, in, auf eine Art und Weise, die nicht Christus ähnlich ist. Und das ist nicht Gottes Wunsch. Und das soll doch nicht unser Wunsch sein. You know, if we're, if we're smart at all, wenn wir auch nur irgend ansatzweise klug sind, don't we want the best in life we can possibly get? Möchten wir nicht einfach das beste mögliche haben im Leben, was wir haben können? Why, why would why would somebody not want the best that they can have in life. Warum sollte irgendjemand nicht das Bestmögliche für sein Leben haben wollen? The Bible says that he has life. Die Bibel sagt, dass er das Leben hat. He has abundant life. Er hat Leben im Überfluss. He has fulfillment and satisfaction for us. Er hat Erfüllung und Befriedigung für uns. And so we shouldn't want just part. Wir sollten nicht nur einen Teil davon haben wollen. We should want the whole. Wir sollten alles haben wollen. And so Well, let's see. I don't want to say people are not smart. Also ich will jetzt nicht sagen, Leute sind nicht schlau. But sometimes we're not. Aber manchmal sind wir nicht schlau. And we try to we hold on to things because we think we need them. Wir halten an Dingen fest, weil wir glauben, dass wir sie brauchen. We think we won't be happy without this part of my life living it my own way. Wir glauben, dass wir nicht glücklich wären, wenn wir in diesem Bereich meines Lebens, wenn ich den nicht auf meine Art und Weise ausleben würde. The Bible talks about how that sometimes we're deceived. Die Bibel spricht davon, dass wir manchmal getäuscht werden. And often we are deceived. Und oft sind wir auch getäuscht. We're, be we're believing a lie. Wir glauben an eine Lüge. If I give this to God, then then then I won't be a happy person. Wenn ich das zu Gott gebe, dann wäre ich keine glückliche Person mehr. If I give this to God, then I won't be fulfilled. Wenn ich das zu Gott gebe, dann wäre ich nicht mehr erfüllt. If I let go and trust God, what will happen? Wenn ich es jetzt einfach loslasse und Gott vertraue, was würde dann passieren? Sometimes we think we need to stay in control. Manchmal glauben wir einfach, dass wir die Kontrolle And behalten so we müssen. don't surrender control to God Wir geben es nicht ganz ab an Gott, die Kontrolle, because we're afraid. weil wir Angst haben. Are we crucified with Christ? Sind wir mit Christus gekreuzigt? Are, are we really ones who are given and saying, here, here's my life? Sind wir wirklich Leute, die sagen, hier ist mein Leben? Or are we holding on to, to our lives? Oder halten wir unser Leben fest? So it talks about a new life. Also er spricht von einem neuen Leben. We find in Philippians chapter 3 another description by the apostle Paul. Wir lesen im Philippa 3 Verse 7 bis 8 eine andere Beschreibung von Paulus. Und er schreibt dort, aber was irgend mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich dachte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck erachte, auf das ich Christum gewinne. He's willing to lose all er ist bereit, alles aufzugeben und zu verlieren für Christus. That should be our hearts too. Das sollte auch unser Herz sein. I'm willing to lose all. Ich bin bereit, alles aufzugeben. Sometimes we have this false concept of Christianity. Manchmal haben wir dieses falsche Konzept von Christentum. God, our concept is sometimes that God wants to bring me all the good things. Unser Konzept ist oftmals, dass wir glauben, Gott gibt uns all die guten Dinge. And he does want to bring us möchte uns auch all die guten Dinge geben. Er möchte uns Friede, Freude und Liebe bringen. Er möchte, dass wir ewiges Leben haben. Vergebung. freedom of conscience Freiheit im Gewissen where we're not we're not under guilt and and and and, and shame dass wir nicht unter Schuld und unter Scham he sind. wants us free like that möchte dass wir frei sind he wants us to be full of love and blessings for for other people. Er möchte, dass wir voll sind mit Liebe und, und Segnungen für andere Menschen. And, and, but our false concept sometimes is that Uh, Und das falsche Konzept besteht aber darin, dass wir glauben, dass es nur darum geht, dass Gott uns die ganzen guten Sachen gibt. Und wir vergessen dabei, dass das Christentum ein Austausch von Leben ist. Wir geben uns selbst ihm hin. Und er gibt sich uns. Also müssen diese beiden Teile zusammengehören it's not that we I'm a, I'm a big believer in the grace of God. Let me tell you this. Also ich bin wirklich jemand, der an die Gnade Gottes glaubt. And so I don't really believe we can give ourselves without God's grace working in us. Und ich glaube überhaupt nicht, dass wir dazu auch nur in der Lage wären, uns selbst hinzugeben ohne die Gnade Gottes. The Bible says that he first loved us. Die Bibel sagt, dass er uns zuerst geliebt hat. But when we're touched with that love of God, aber wenn wir mit dieser Liebe Gottes von dir angerührt werden. Und er sagt, du wirst, wenn du dich mir hingibst, Und wenn er sagt, willst du zu mir kommen, einen Schritt zu mir gehen und mir dein Leben geben? If we if we are serious, wenn wir uns wirklich ernst darüber sind, wenn wir die Fülle des Lebens haben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, einen Schritt zu gehen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir mein altes Leben. Now, what does this new life look like? So wie sieht das alte das neue Leben aus? Let's let's look at some examples in the Bible about exactly what what we can expect wir möchten uns jetzt einige Ausschnitte aus der Bibel anschauen, wo wir genau sehen, was wir von dem neuen Leben erwarten können. Wir gucken, können uns die frühen Christen anschauen und Beispiele darin finden. Wie viele von euch sind abenteuerlustig? Anybody like adventure? Okay. Does anybody not like adventure? Gibt es Leute, die keine Abenteuer mögen? You hate adventure. Die es sogar hassen. It's okay to put your hand up. Ihr könnt ruhig die Hände heben. Also im ersten Gottesdienst gab es ein paar, die wollten keine Abenteuer. In fact, when I said that, one one wife got behind her husband. <laughs> Also, eigentlich eine Frau hatte ich hinter ihrem Ehemann versteckt. So when I said adventure, she goes no, and she got behind. Als sie das, Abend, das Wort Abenteuer hörte, hat sie sich hinter ihm versteckt. I, I, maybe she thought I was going to ask her to come forward or something. I don't know. <laughs> Vielleicht hätte sie fragen sollen, nach vorne zu kommen, aber ich habe es nicht gemacht. But Christianity is adventurous. Aber Christentum bedeutet Abenteuer. I'm telling you, uh, if you if you don't want some some um, challenges in life, Christianity is not the place for you. Ich sage euch, wenn ihr keine Herausforderungen im Leben haben möchtet, dann ist Christentum für euch der falsche Platz. Let me think. Let me rethink that. Lass mich nochmal überlegen, no. was richtig war. Um, Christianity is always a place for you. Christentum ist natürlich immer ein Platz für euch. I'll just pray for you if you don't want adventures. <laughs> aber ich werde für euch beten, wenn ihr keine Abenteuer haben möchtet. You just need the grace of God, that's all. Dann braucht ihr die Gnade Gottes. Look at, let's look at some of the adventures the early Christians faced. Lasst uns einige dieser Abenteuer anschauen, die die ersten Christen erlebt haben. And this is very, very interesting. Und das ist sehr interessant. Listen to a description of what their lives were like. Hört die Beschreibung, wie ihr Leben aussah. We're going to look at 2 Corinthians 4 verses 8 through 11. 2. Korinther 4, Verse 8 bis 11. Genau. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragend, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden alle Zeit dem Tode überliefert um Jesu willen auf dass auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleische offenbar werde. Now, that's pretty exciting to me. <laughs> Das ist wirklich aufregend. Might be scary to a lot of people. Das könnte uns auch Angst machen, vielleicht einigen. But it's but it, it, it, Christianity is not boring everybody. Also Christentum ist nicht langweilig. There's a lot of things in our lives where we're going to just have to lay down and say, "Hey, I'm willing to give up some things. Also es gibt sicherlich eine ganze Menge Bereiche in unserem Leben, wo wir einfach sagen können, hey, ich muss wirklich einiges aufgeben. I'm willing to die in some areas of my life. Ich bin bereit in einigen Bereichen meines Lebens zu sterben. That the life of Jesus Christ might live in me. Damit das Leben von Jesus Christus in mir leben kann. And that the life of Jesus Christ might live through me to Und damit others. das Leben von Jesus Christus vielleicht auch durch mich herausleben kann. Now, their attitude was amazing. Diese Einstellung war toll. You know, it's not like us when we have a little difficulty in our lives. Es ist nicht wie bei uns, dass wenn wir nur eine kleine Schwierigkeit in unserem Leben haben, we usually look up and we say, God, do you really love me? Dass wir dann zu Gott schauen und fragen, Gott, liebst du mich wirklich? How come these hard things are happening in my life? Wie kann es sein, dass solch schwierige Dinge in meinem Leben passieren? So many times, uh, you know, we're we're pretty soft. Wir sind irgendwie so ein bisschen Weicheier. Uh, and uh, Uh, and, and, and so, so many times we're just complaining. Und so oft beschweren wir uns einfach nur. And so it kind of shows that our life is just revolved around how we feel. Das zeigt einfach nur, wie sehr sich unser Leben nur darum dreht, wie wir uns gerade fühlen. Am I, am I Bin ich gesegnet? And it's kind of our life is us. Und es ist, sieht aus, als wenn das Leben darum einfach sich nur dreht. My desire is that Christ be formed in you. Mein Wunsch ist es, dass Christus in euch Gestalt annimmt. And it may even sound like I'm trying to I'm trying to run some people away from Christianity. Und das könnte vielleicht sogar sich so anhören, als wenn ich darauf aus wäre, einige Leute vom Christentum wegzudrängen. Because I'm being so honest. Weil ich so ehrlich bin. Christianity is not a soft thing. Christentum ist nichts für Weicheier. Wenn ihr möchtet, dass Christus in euch lebt, dann wird das Opfer bedeuten. Dann bedeutet das Änderung in eurem Leben. Da müssen einige Dinge sterben. No. Dann bedeutet es zu lernen, Nein zu sagen. It's going take being able to sacrifice some of the pleasures that we feel like we want to have in our lives. Wir müssen in der Lage sein, Dinge zu opfern von den von den Freuden, denen wir denken, die wir in unserem Leben haben. We've got to answer that question, where are we? Wir müssen diese Frage beantworten, wo stehen wir? And are we really serious about letting Christ live in us? Und ist es uns wirklich ernst darin, Gott in uns leben zu lassen? So they had a great attitude. Also sie hatten wirklich eine wunderbare Einstellung. The apostle No, Peter and Silas, was it Peter and Silas? Paul, no. Who was in the jail? Peter and Peter and Silas. Did I Paul and Silas in the jail at midnight, right? I said Paul in the first service, didn't I, Edmund? Yeah, you did. Okay. So, as Paulus im, im Gefängnis war. I do know this, but I, uh, you know, since then it's been a long time since the first service. Yeah, Ich habe das seit dem ersten Gottesdienst vergessen. They had just been thrown in jail. Also sie waren ins Gefängnis geworfen worden. Just before that um, Christians had been killed. Aber kurz davor sind Christen noch getötet worden. So it very possible that they would be executed the next day. es war überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass sie am nächsten Tage hingerichtet würden. And yet the Bible shows us that they had their hands up or well, I don't know if their hands were up. They were praising God. Und die Bibel zeigt uns, dass sie Mitternacht wirklich Gott gelobt und gepriesen haben. At midnight in the jail. Im Gefängnis um Mitternacht. They were giving praise to God. Sie haben Gott angebetet. They weren't complaining to God. Sie haben sich nicht beschwert. They were glorifying God. Sie haben Gott verherrlicht. A big difference in some of us today. Das ist ein großer Unterschied zu einigen von uns heutzutage. Christ was living in them. Christ ist in ihnen lebendig gewesen. It didn't matter what circumstance they were in, they had hope. Es war egal, in welchen Umständen sie waren, sie hatten Hoffnung. They knew they were in God's hands. Sie wussten, dass sie in Gottes Händen waren. A completely different kind of heart than Ein a normal person. Ganz anderes Herz als eine normale Person haben würde. Sie hatten einen Glauben und eine Hoffnung im Herzen. Then, then let's look at so that was their attitude. So das war deren Einstellung. Now let's look at some of the actual actions of a Christian's life. So jetzt möchten wir uns noch einige der Taten anschauen im Leben eines Christen. Uh, first of all, we'll look at the fact that that um, the old life. Let's look at a description of the old life. Wir möchten uns zunächst einmal eine Beschreibung des alten Lebens. We zuwenden. find it in Galatians chapter 5. Wir finden das in Galater, Kapitel 5, Verse 19 bis 21. Ja, Why don't you just read from this one here? It's got less. Okay. Yeah. Uh, five, ja, genau. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. So that's, that's the uh, description of the old life. Also das war die Beschreibung des alten Lebens. But now let's look at how the new life in Christ would be described. So jetzt lass uns anschauen, wie das neue Leben in Christus beschrieben wird. Verses 22 through 23. Das sind die Verse 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wider solche gibt es kein Gesetz. And then we know too that God is love. Wir wissen auf der anderen Seite auch, dass Gott Liebe ist. also wenn er in uns lebt, wird das aus uns herauskommen. So also lasst uns jetzt nochmal die Beschreibung der Liebe anschauen in der Bibel. 1 Corinthians 13 verses 4 through 7. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 17. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Now that's a description of God's character. Das ist eine Beschreibung von Gottes Charakter. And that's what should be living out of us. Und das sollte auch aus uns heraus gelebt werden. And we need to be honest. Und wir müssen ganz einfach ehrlich sein. And, and, and ask ourselves, is this how my life is? Und uns fragen, ist es das, wie mein Leben aussieht? I'm going to be very honest with you, with you this morning. Und ich möchte mit euch ganz ehrlich sein heute morgen. Uh, it's very easy to live in the flesh. Es ist ganz leicht aus dem Fleisch heraus zu leben. It's very easy to es ist ganz leicht, das alte Leben zu leben. Es kommt ganz natürlich zu uns. Es fühlt sich normal an. Es fühlt sich richtig an, gegen Leute zu sein, die gegen uns sind. Es fühlt sich auch richtig an, unseren eigenen Weg in manchen Situationen zu suchen. es fühlt sich richtig an, einer Person nicht zu vergeben, die mich angegriffen hat. Right es fühlt sich richtig an, mir selbst was Gutes zu tun. Oh, Und zu sagen, hey, ich möchte all die Freuden haben, die ich im Leben kriegen kann. Ich möchte mich immer gut fühlen. It feels, feels right for us. Es fühlt sich richtig an für uns. And it's easy for us to live that way. Und es ist auch leicht für uns so zu leben. It's not so easy to let that life die. Und es ist überhaupt nicht leicht, dieses Leben sterben zu lassen. And let Christ live in us. Und Christus in uns leben zu lassen. You know, I, I, I thought I was doing pretty good in my life. Also ich dachte eigentlich, dass ich in meinem Leben ziemlich gut dran bin momentan. And this past week, this past couple of weeks. Und in die letzten paar Wochen. I, I guess maybe <laughs> maybe it even had to do with preparing the, these messages. Vielleicht hat es sogar was damit zu tun, dass ich diese Botschaftsreihe hier vorbereitet habe. But I started seeing some things, some more things in my life that are that are not the character of Christ. Also mir sind äh, plötzlich einige Dinge, immer mehr Dinge in meinem Leben aufgefallen, die nicht dem Charakter Christi entsprachen. Um, I started, uh, with my wife, I, I, I realized I was being extremely impatient with her. Also als erstes ist mir aufgefallen, dass ich sehr ungeduldig mit meiner Frau war. You know, uh, uh, do any husbands have that situation? Or let's see, boyfriends or girlfriends, uh, husbands? Yeah. No, never mind. Okay, I don't want to embarrass anybody. I'll just talk about me. Okay, ich rede erstmal nur von mir, um hier keinen irgendwie äh, peinlich dazustehen zu lassen. Priscilla would do something, and Priscilla hat irgendwas gemacht. And I would bark at her. Und ich habe sie irgendwie angeflaumt. I would get really impatient. I would just ah, what what are you doing that for? Also ich war ganz ungeduldig und habe da irgendwie so eine pumpige Antwort gegeben. I just be all over her. Ich bin habe mich total über sie erhoben. And and uh, what are you agreeing or not agreeing? I wasn't that bad, huh? Also so schlimm war es jetzt auch nicht, sagt Priscilla. Okay, okay but I was kind of bad. Yeah, yeah. Aber irgendwie war ich schon nicht so nett you know, and God's been changing me for, for years in this area of, of, my, of my character. Also Gott hat mich eigentlich über die letzten Jahre weg, hinweg in diesem Bereich meines Charakters schon verändert. Uh, and, and the things I'm sharing with you are not new to me at all. Und die Dinge, die ich heute sage, sind für mich überhaupt nicht neu. And so I know how God changes character. Und ich weiß, wie Gott den Charakter verändert. But I started seeing some things and I said, man, this is not good. Aber plötzlich sah ich Dinge und sagte, dachte mir, Mensch, das ist nicht gut. And so I realized I'm having to go back to God and saying, God, there's there's some areas here that need to be changed in my life. Und ich habe realisiert, dass es wirklich eine Notwendigkeit gibt, dass ich wirklich zu Gott gehe und sage, hier gibt es Bereiche in meinem Leben, die Veränderung brauchen. There's a lot of other things too, but I'm not going to share those with you. <laughs> da gab es noch eine ganze Menge andere Sachen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. But do you understand what I'm saying here? Aber versteht ihr, was ich sagen möchte? Uh, uh the question has to be asked. Are we Christ-like ones? Die Frage muss einfach gestellt werden, sind wir Christus ähnlich? How much of Jesus is living in us? Wie viel Jesus lebt in uns? Let's look at this little picture Lass uns das Bild hier anschauen. How much of Jesus is in us? Wie viel Jesus lebt in uns? Uh, some of us maybe we have our toe in, in Jesus. Manche von uns haben vielleicht den Zeh in Jesus eingetaucht. Hopefully we have something in him. Hoffentlich haben wir überhaupt irgendwas. If you don't, please, I invite you this morning. Wenn nicht, dann lade ich euch heute Morgen ein. Jesus loves you. Jesus liebt euch. I've, I've shared a very hard message so far. Also es ist eine etwas harte Botschaft bis jetzt. But it is so worth it. Aber es ist es wirklich wert. Surrendering our lives is so worth it. Unser Leben hinzugeben ist wirklich wert. Now, um, I feel like in my life Well, this morning I said I was maybe up to about here also, in Christ. Für mich selber fühlt es sich so an in meinem eigenen Leben, dass ich so bis zum über dem Bauchnabel irgendwo mit Christus erfüllt For bin. those on the tape, it's a, uh, it's just a little bit above my, my, the round part of my stomach. The, also die, die es jetzt nur hören und die Hand nicht sehen, es ist so etwas über dem Bauch. Yeah, yeah. The big am, part. Am Boden vom, vom Magen. Where I put my cup. Da, wo der... No, no wo der Becher auf dem Bauch abgestellt werden kann. <laughs> But the reality may be it may, may only be up to my ankles. Und in Wirklichkeit könnte es vielleicht sein, dass ich nur bis zu den Knöcheln gefüllt bin. I feel like I have a, I have so much further to go for Christ living in me. Also ich weiß auf jeden Fall und ich fühle mich so, als wenn noch so viel vor mir steht, damit Christus ganz in mir lebt. If he's going to live in us, we have to we have to first of all realize where we are. Aber damit er in uns leben kann, müssen wir zuallererst sehen, wo wir gerade stehen. And if anybody here thinks you're at this place right here, und wenn irgendjemand glaubt, dass er so wie dieses Bild rechts unten mit let's, Christus gefüllt let's, ist, let's lasst uns nachher okay. sprechen. Wir müssen reden. We're, uh, we love to counsel people. <laughs> wir sind auch Seelsorger und beraten euch gerne. No. Because none of us are there, I promise you. Keiner von uns ist komplett gefüllt, das verspreche ich euch. None of So how much of Jesus is living in us? Also wie viel Jesus lebt in uns? But there's hope, church. Aber es gibt Hoffnung, Gemeinde. And I don't want, uh, I'm not going to go into a lot more details today. Und heute möchte ich gar nicht so sehr viel mehr in Details gehen. About how to let Christ live in you. Wie es funktioniert, dass wir Gott, dass wir Christus in uns leben lassen können. I'm going to share that next week. Ich werde aber nächste Woche darüber sprechen. If you're not going to be here, we have it. We're going to have it on on um, um, the podcast. Also wenn ihr nicht da sein könnt nächste Woche, es wird natürlich auch äh, aufgezeichnet und das kann man im Internet runterladen. But the one thing I want to say this morning is there is hope. Aber das eine, was ich heute Morgen sagen möchte, ist, es gibt Hoffnung. Jesus, wants to live in us, Jesus möchte in uns leben. And it doesn't depend on our own power. Und es hängt nicht von unserer eigenen Kraft ab. You need to understand that. Das müssen wir verstehen. Because some of you will get very discouraged because you've tried and tried and tried. Weil einige von euch, die könnten vielleicht sehr entmutigt werden, weil sie denken, ich habe es versucht und versucht und versucht. And you've failed. Und wir haben versagt. Und das führt uns genau in die Situation, in der wir sagen, Jesus, hier ist mein Leben, ich gebe es ab. Und ich möchte darüber viel mehr noch nächste Woche sagen. Aber lasst uns noch diese beiden Schriftstellen lesen. Philippians chapter 2 verse 13. Philippa 2 Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. He wants to do the work in us. Er möchte die Arbeit in uns tun. This is his desire. Das ist sein Wunsch. And he will do the work in us. Und er wird es auch in uns vollbringen. So we can have great hope. Wir können große Hoffnung haben. And the and the other scriptures uh, Peter either first or second Peter, I can't Zweite Stelle uh, ist Petru, 1. oder 2. Petrus. Wenn wir noch rauskriegen. Äh, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Auf jeden Fall steht da. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles im Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Lust. What I'm going to ask you, uh, well, this scripture talks about how um, he has given us everything that we need. Also diese Stelle spricht davon, dass er uns alles das gegeben hat, was wir brauchen. To be Christ-like ones. Um Christus ähnlich zu sein. Everything we need. Alles, was wir brauchen. So his power is there for our lives. Also seine Kraft ist da für unser Leben. I'm going to give you a challenge for the next seven days. Und ich möchte euch jetzt eine Herausforderung geben für die nächsten sieben Tage. Little project, okay? Kleines Projekt. I, I, I would like you to be think, uh, to just be praying that God will give you a passion. Und ich möchte, dass ihr einfach betet, dass Gott euch eine Leidenschaft gibt to let Jesus live in you and through you. Dass ihr möchtet, dass Jesus in euch lebt und durch euch lebt. Very simple. Ganz einfach. God, give me a passion that you would live in me and through me. Gott, gib mir eine Leidenschaft dafür, dass du in mir lebst und durch mich lebst. And not just in uh, my mind, Und nicht nur in, in meinem Kopf, but in reality, sondern in der Realität, in my actions, in meinen Taten, how I am in life. Wie bin ich im Leben? Not having to act like I love someone, dass ich nicht nur so tue, als wenn ich jemanden liebe, but actually loving someone. sondern dass ich einen wirklich liebe. Not having to act like a Christian, dass ich nicht nur so handle, als wäre ich ein Christ, but being a Christ-like person. sondern dass ich eine Christusähnliche Person bin. Number one, the first thing, where are you today? Also nochmal die erste Frage, wo stehe ich heute? And then be honest with God. Und dann sei ehrlich mit Gott. And ask him for that passion in your heart und bitte ihn für diese like Leidenschaft him. in deinem Herzen, ihn in dir leben zu lassen und durch dich leben zu I'm lassen. Pray. Ich möchte beten. Father, thank you for your love. Vater, danke für deine Liebe. Thank you for the opportunity we have to be Christ-like ones. Danke für die Möglichkeit zu haben, Christus ähnlich zu sein. Thank you that you give us this great gift. Danke dafür, dass du uns dieses großartige Geschenk gibst that you come and live in us. dass du kommst in, und in uns lebst. And we ask that you will be alive in us. Und wir bitten, dass du in uns lebendig bist. That we will be willing to lay down our own lives. Dass wir bereit sind, unsere alten Leben niederzulegen. So that you can be alive. Damit du lebendig sein kannst. We thank you for this in Jesus name. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Now Volker is going to take the rest of the service, and he's going to lead us in Abendmahl. Volker uh, leitet uh, der Abendmahl heute. Uh. Danke. Bitte. Dann machen wir jetzt in Deutsch weiter.